աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան տարբեր տարածաշրջաններում։ Այսպես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահները հանդիպեցին Ստամբուլում եւ քննարկեցին երկկողմ հարաբերությունները։ Նշվեց, ընդգծվեց, որ եղբայրական երկրներ են եւ միշտ պետք է միասին լինեն, ցանկացած, այսպես մարտահրավեր միասին դիմակային։ Եվ խոսել են նաեւ Հայաստանի հետ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի փոխհարաբերությունների մասին։ Ալիևը ինչպես միշտ նշել է, որ միշտ մշտապես Ադրբեջանը լինելու է Թուրքիայի կողքը։ Թուրքիան նույնպես։ Ասեմ, որ վերջի մի քանի օրերի ընթացքում մեծ արձագանք է ստացել ադրբեջանական, այսպես կոչված հինավուրց ադրբեջանական Երևան քաղաքի մասին տեսա ֆիլմը, որտեղ մենք դրան անդրադարձել ենք ժամանակին, որտեղ խոսվում է, որ Երևանի կապույտ մսկիտը դա ադրբեջանական մսկիտ է։ Բացի դրանից այնտեղ կա նաև այսպիսի հայտարարություն, որ մենք վերադարձրել ենք Ղարաբաղը եւ մենք կվերադարձնենք նաև այդ բոլոր հողերը։ Խոսքը վերաբերում է ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին։ Իհարկե, սա ոչ այլ ինչ է, քան ցավալապաշտական քաղաքականություն եւ այսպես կոչված արեմության Ադրբեջանի թեման խաղակարտը, որ արդեն շրջանառության մեջ է դրված, դրա վառ ապացույցն է։ Ասեմ, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը ընդհանրապես թրքախոս երկրները ոչ միայն թիրախավորում են Հայաստանը, այլ նաև թիրախավորում են Իրանական մշակույթը եւ ժառանգությունը իհարկե եւ այն որ կապուտ մսկիտը, որը իրանական եւ պատմական եւ ճարտարապետական կոթող է, համարվում է ադրբեջանական սրա վառապացույցն է։ Հիշեցնեմ, որ անցած տարի սեպտեմբեր ամսին թուրքական երկրների այդ կազմակերպության գագաթնաժողովի ժամանակ նաև Սամարկանդ քաղաքն է հայտարարվել թուրքական աշխարհի մայրաքաղաք։ Այսինքն Սամարղանդը, որը պարսկական մշակույթի, պատմության, ժառանգության, ճարտարապետության վառ կոթողներից է, թուրքերը համարում են իրենց մայրաքաղաք։ Բնական է սա նույնպես ցավալապաշտություն է ուրիշի արժեքների յուրացում, բայց այսպեսին է իրավիճակ։ Ասեմ, որ անցած օրերի ընթացքում հատկանշական զարգացումներ տեղ ունեցան Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Այսպես բոլորս քաջատեղյակ ենք, որ ԵՀԿ-ի հանդիպման ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը սկսեց ուրեմն իր ելույթը ներկայացնել, բոլոր դեսպաններ, գրեթե բոլոր, պարզապես դուրս եկան եւ որպես արհամարանք Ռուսաստանի նկատմամբ թողեցին դահլիճը, լքեցին նույնը արեց Թուրքիայի դեսպանը, բայց մի տարբերությամբ։ Նա նախորոք իր տեղակալին ասել է, որ տեղակալը եւ թիմը մնան, եւ դրանով իսկ Թուրքիան շատ հետաքրքիր քաղաքականություն է տանում։ Եվ արևմուտքի հետ, եւ Ռուսաստանի, եւ հարվածում է Ռուսաստանին, բայց փորձում է մեղմել այդ հարվածը ասեմ, որ նույնիսկ այս ծանր պահին, երբ որ Թուրքիայում այդ երկրաշարժի արհավիրքները դերևս թարմ են, թուրքերը չեն մոռանում աշխարհակայության մասին։ Այսպես, օրինակ Թուրքիայում գտնվում են ույղուրական սփյուռքի ներկայացուցիչներ, որոնք հիմնականում ժամանել են ԱՄՆ-ից եւ արևմտյան երկրներից, Եվրոպայից, նրանք հասարակ մարդկանց բաժանում են տարբեր տիպի ուտելիք։ Եվ նրանք ժամանել են Թուրքիա, երբ որ չինական, փրկարական ջոկատները վերադարձել են հայրենիք։ Սրանով նույնպես նույնիսկ այս իրավիճակում պանթուրքիստական քաղաքականությունը թուրքերը իրականացնում են։ Շատ բան ունենք սովորելու այդ երկրից, չափազանց շատ։ Ասեմ, որ տեսեք, նույն ուրգորական քարտը ինչպես է օգտագործում Թուրքիան եւ Արևմուտքը, ինչպես նաեւ մի այլ մի քանի այլ երկրներ Չինաստանի նկատմամբ իրենց կողմից վարվող քաղաքականության քաղաքականությունը իրականացնելու ընթացքում։ Այսպես Ճապոնիայում իշխող ազատական ժողովրդավարական կուսակցության, որը գործող վարչապետի կուսակցությունն է, կարևոր մի պաշտոնի առաջադրել Արֆիա Էրի անունով մի ույղուր աղջկան, երիտասարդ ուրեմն տիկնոջ, ով նաև կմասնակցի տարբեր տիպի ընտրությունների Ճապոնիայի ազգային ժողովի։ Եվ արդեն իսկ թուրքական տարբեր լրատվամիջոցներ վերլուծաբաներ ասում են, որ դա թույլ կտա Ճապոնիայի միջոցով ազդել Չինաստանի վրա եւ պանթյուրքիստական իրենց օրակարգը առաջ տանել։ Շատ հետաքրքիր է, հետ իսկապես սովորելու շատ բան ունենք։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում Ուկրաինայի շուրջ նույնպես հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան, այսպես նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ միայն Ղրիմի վերադարձ Ուկրաինային թույլ կտա խաղաղություն վերականգնել։ Պարզ է սա իսկապես շատ տարօրինակ հայտարություն է, բայց այնուամենայնիվ սա է Ուկրաինայի ժողովրդի եւ հասարակության իրավիճակը։ Ավելին նաեւ հայտարարվել է, որ տարբեր երկրներ, մասնավորապես Շվեդիան, նոր զինատեսակներ է ուղարկելու ուրեմն Ուկրաինա մոտորապես 122 տանկ, որը Leopard 2A 5 տանկի ուրեմն արդիականացված ձևն է հակաօթային պաշտպանության միջոցներ եւ այլ։ Ի պատասխան սրան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուն հայտարարել է, որ ռուսական զորքերի առաջխաղացում Ուկրաինայից անմիջականորեն կախված է նրանից, թե ինչպիսի զենք են եւ ինչպիսի հերահար զենք է տրամադրելու Ուկրաինային արևմուտքը ինչքան ավելի հերահարկարակողզենք լինի, այնքան ավելի խորն են մտնելու ռուսական զորքերը։ Իմիջիալոց սա նաև նախագահ Պուտինի արած հայտարարությունն է, երբ որ նա դաշտային խորհրդին փետրվարի 21-ին ուրեմն հղել է իր հայտնի ելույթը։ Ասեմ, որ այդ Ուկրաինայի շուրջ զարգացումները նաև Մոլդովայում նոր թափ ստացան։ Օրինակ այսօր BBC հանրահայտ ռադիոկայանի եթերում Մոլդովայի արտգործնախարարության պատասխանատու պաշտոնյաներից մեկը հայտարել է, որ անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել, որպեսզի ռուս խաղապահները դուրս գան Մերզնեստրից եւ Մոլդովան կսի արևմուտքի հետ ինտեգրացման գործընթացը։ Ընդ որում նաեւ ստանա արևմուտքից զենք եւ զինամթերք։ Իհարկե, սա չի կարող անպատասխան մնալ, սա կարող է հրահրել, ինչպես մենք նույնպես անդրադարձել ենք այդ հարցին, նոր, այսպես հակամարտության գոտի, նոր արյուն, նոր նոր արյունահեղություն, բայց երբ որ պետության գլուխ անցած մարդիկ այլ ձև են պատկերացնում իրավիճակը, իրականությունից հեռու են, սա իսկապես հղի է անկանխատեսելի, ավելի շուտ կանխատեսելի վատ հետևանքներով։ Անցած օրերի ընթացքում հետաքի զարգացում տեղնեցավ Չինաստանում։ Այսպես Չինաստանը նույնպես ԱՄՆ-ին մեղադրեց իր գործերի մեջ միջամտելու, որովհետև մասնավորապես Թայվանի դեսպանը ԱՄՆ-ում ակտիվ աշխատանք է տանում եւ հանդիպեց օրինակ Կենտուկի նահանգի նահանգապետի հետ եւ խոսել են նահանգի եւ Թայվանի միջև հարաբերությունների զարգացման եւ խորացման մասին։ Հետաքրքիր է, ասենք չճանաչված երկիր է, բայց ինչպիսի քաղաքականություն է վարում։ Իսկ Իրանը փորձարկել է եւս մեկ հրթիռ, որը մոտավորապես կարող է խոցել տարբեր թիրախներ 1650 կիլոմետր տարածքի երկարության վրա ասեմ, որ օրինակ գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեն հայտնել է, որ ով նաև Իրանի գափոխական այդ պահապանների հրամանատարն է հայտարել է, որ նման հրթիրի փորձարկումը, հաջող փորձարկումը կզսպի արևմտքին եւ հստակ պատգամ է արևմտյան երկրների։ Հետաքրքիր զարգացում է տնեցան նաև Քրդստանում, այսպես Իրաքյան Քրդստանի Փեշմերգա զինյալների, այսինքն նրանց պաշտպանության նախարարության ղեկավարը շտաբի պետը հանդիպում է ունեցել գերմանական զինված ուժերի պատվիրակության հետ եւ խոսել են ուրեմն Փեշմերգայի եւ Գերմանիայի զինված ուժերի միջև համագործակցության խորացման մասին։ Շատ հետաքրքիր է նույնիսկ լինելով դեֆակտո անկախ երկիր Քրդստանը բավականին արդյունավետ քաղաքականություն է վարում եւ ուժեղացնում է իր անվտանգության համակարգին շատ հետաքրքիր է։ Այսպիսին էին հարգելի բարեկամներ, անցած մի քանի օրերի մի շարք կարևոր աշխարհակական իրադարձություններ կհետևենք, կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր ժողովրդին եւ երկրին։